ऐं दौज़ खे बेहश्तियुनि खे सडींदा चवंदा त कुझु पाणी असां ते पलटियो या अल्लाह खे जेकी रिस्क ॾिनो आहे त मां कुझु ॾियो चवंदा त उहे ॿई काफ़रनि ते अल्लाह हराम कया आहिनि